Stāsts par Gandi būri Drosme ir mūsu nesatricināmās iekšējās gribas ārēja izpausme. Drosmi jūs varat gūt no savas tiecības, ja spējat sajust, ka esat izredzēts varonis, visaugstākā instruments. Jau pats vārds varonis, pati varonības ideja spēja vairot drosmi. Turklāt tiecība pati par sevi jau ir drosme – Tikai drošsirdīgs cilvēks spēj tiekties. Ja mums ir tiecība, tad ir iekšējā drosme. Pret iekšējo drosmi veltīgi cīnās pat nāve. Britu pārvaldes laikā Indijā dzīvoja viena ļoti patriotiska sieviete. Viņa jūsmoja par izcilo indiešu līderi Mahātmu Gandiju. Viņa vārds vientai bija kā iedvesmas jūra. Lai gan sievietei bija 73 gadi, Viņa izdarīja daudz ko tādu, kas stiprināja indiešos cerību atbrīvot savu zemi no britiem. Tā kā šī sieviete ļoti jūsmoja par Mahātmu Gandiju, cilvēki viņu sauc par Gandi Buri. Buri nozīmē vecā kundze. 1942. gadā Mahātma Gandijs tika arestēts un visa Indija bija saniknota. Visā valstī tika rīkotas demonstrācijas un cilvēki izkliedza Mahātmas Gandija vēstījumu Britu valdībai. Atstājiet Indiju! Dienu pēc Gandija aresta Gandi Buri piedalījās gājienā uz policijas iecirkni. Demonstranti gribēja nolaist Britu karogu, kas plīvoja virs policijas iecirkņa, un tā vietā pacelt indiešu karogu. Policija aizšķērsoja protestētājiem ceļu un brīdināja demonstrantus – Ja tie tuvosies, tiks atklāta uguns. Apstājās visi, izņemot Gandi būri. Viņi izrāvi Indijas karogu no viena jaunekļa, gājienu dalībnieka rokām un skrēja uz ēkas pusi. Sākumā policisti smējās par viņu. Gana, tie sauca. Pietiks, ej prom no šejienes vecenīti, mēs tevi negribam nogalināt. Gandi buri, nekavējoties atbildēja. Nogaliniet mani! Es nebaidos, es gribu atbrīvot savu māti Indiju. Viņa skrēja uz kāpnēm, kas veda uz policijas iecirkņa jumtu. Pirms Gandi buri tās sasniedza, policisti viņu sašāva. Labajā rokā sieviete vēl aizvien turēja karogu, atkārtojot indiešu neatkarības kustības saukli. Bande mataram, bande mataram, bande mataram, māt Es noliecos tavā priekšā. Tad viņa nomira. Šī vecā sieviete bija tik drosmīga, ka atdeva savu dzīvību par savu zemi. Kopš tās dienas daudzi no tiem, kas piedalījās šajā demonstrācijā, veltīja savas dzīves Indijas brīvībai. Ja esam pietiekami patiesi, lai gremdētos dziļi sevī un justu, ka mums ir iekšējā drosme – tad tā var izpausties jebkurā brīdī. Izmantojot šo nelokāmo gribu, kas vienmēr ir mūsu rīcībā, mēs viegli uzvaram baiļu elpu. Lai gūtu spožu uzvaru visos pārbaudījumos, nepieciešama iekšējā drosme. Šajā drosmē mīt pastāvīga Dieva gribas pieņemšana un piepildīšana.